У суботу пад вечар, калі заходзіла холоднае солнце, між юркам і крываносым мікалаем жыгунцом адбылася гаворка. Мікалай дастаў з паліцы сыр, паскроб зверху ножом і пачаў есці. Юрка скроб моркву і храбу стаў зубами. Мікалай сказаў: « Ідзі сыра пакаштуй. Юрка каўтнуў сліну і адмовіўся: « Я не хачу. Чаму? Так сабе. Ідзі дурны. Юрка падышоў да стола і смачна пачаў есці. Мікалай абуў новыя боты, добра нацягнуў гору халявы, дастаў з паліцы бубен. Адна бляшка на бубне была пагнута, і ён пачаў адгінаць. Юрка запытаў: « Нашто вы бубен дасталі? Бубніць пойду. Калі? Як змеркне? Навучыце мяне бубніць. Вучыся? Юрка помаўчаў і сказаў: « Няхай яно згарыць, што? Што ботаў няма? та ты ўсё кажа что закажа прышвы і не заказвае от я ў панядзелак заплачу за кватэру дык будзе і на прышвы на гэта знойдзецца іншая дзірка я сам тату скажу хіба скажаце а то тату нават і не ў галаве я скажу у У хаце нікога не было. Кагадзе Юрка падмёў хату, трохі яшчэ пахнуў сухі пыл, але стала чысцей прытульней. Водблізкі захад ужоўцілі зямлю і сцены, Мікалай паправіў бубен, патрос у руцэ, загрымеў па бубне вялікім пальцам, паставіўшы яго старчком і міргнуў юрку. Абуваючы, Мацерыны чаравік і Юрка усміхнуўся. Куды ты абуваешся? Пайду пагляджу, як вы бубніце. Ідзі сабе паглядзі, А дзе гэта гуляць будуць? Куды паклічуць? Па мяне павінны хлопцы зайсці. Хлопцы зайшлі яшчэ праз гадзін дзве. Мікалай сярод іх быў як бацька, варыў ціха і ўсё падкручваў свае рыжыя вусы. Юрка не пайшоў след, а выйшаў на вуліцу і выпільнаваў, куды яны пайшлі. І сам пайшоў некалькі хвілін шчакаўшы. Тады яшчэ музыкі не было, а два музыканты, подкручвалі струны на скрыпках, просячы хлопцаў не падспеўваць. Відаць настроіць скрыпкі. Было холодна, так, як можа быць холодна ў месячны вечар апошніх тыдняў восені. Калі туман сядзе за ноч кроплямі вяды на платы, і познія яблакі чырвоняцца яшчэ на дрэвах. Зямля не мерзла яшчэ. Была яна холоднаю, мяккаю, і пахла яна моцна і востра. Пусты сад каля сельсавета здаваўся прасторным і белым. Бялелі платы, бялелі лаўкі, паробленыя хлопцамі летам. Шумна было. Музыканты ўсё падкручвалі струны. Мікалай быў тут ціхім, і нават сарамяжным мог здавацца. Навакол яго былі ўсе маладымі і вясёлымі. Зараз пачнуць граць, запытаўся Юрка, аціраючыся каля Миколая. От, можа б, табе дадому пайсці, адказаў Миколай. Чаго табе тут так атаўчыся? Ці гэта твоя кампанія? Дома бацька шукаць будзем. Я зараз пайду, адказаў Юрка і ўшыўся ў кучу хлопцаў і дзяўчат. І нечакана знайшоў там юзіка. Той поблізку вачыма і глядзеў, як клемусь трымаў за руки барановичаву ганну. Здароў юзік, сказаў Юрка, хацеў падать руку і не падаў. Здароў, Чаго ты прыйшоў, а ты? так сабе я так сабе і абодва пачалі моўчкі глядзець на клемуся і ганну і сароміліся глядзець адзін на аднаго от клемусь узяў ганну под руку і пайшлі яны паволі по белым садзе Юзік і Юрка разышліся ў розныя бакі. Мікалай пробаў вялікім пальцам бубен і, падтрасаючы яго слухаў звон шамкоў і бляшак. Так маўчаў і глядзеў на ўсіх. Дзяўчаты хадзілі з хлопцамі, стаялі, сядзелі, хлопцы жартавалі, сваволілі. Музыканты гатовы былі граць, сядзелі з мікалаем тры скрыпкі. Миколай пытаўся. Нешта ж гэтая ваша палкавая музыка не чутна нідзе. Струмант купілі, а нічога нідзе не гэтае. Якая гэта палкавая? Ну, што трубы справілі, А гэта Дяк вучыць граць. Вучыць? Ну і як? Нішто сабе, толькі падла зацягвае трохі работу. Адразу сукін сын па нотах вучыць пачаў. Няхай бы раней без нотаў панавучваў, што самае патрэбнае, ну, вальца, там польку, марш, А тады ўжо можна было б і па нотах вучыцца, А то ўжо другі тыдзень на адных гамах трымае. Цярпення няма, хочацца, каб скарэй <laughs> мало что хочацца. У нас бывало ў палку капальмайстар дык навічкоў па два месяцы на гамах трымаў. Але затое музыканты выходзілі, Дык просто калі заграюць, Дык не еў бы не спаў бы, а слухаў. Я папмаршыраваў пад палкавую музыку бывало калі грануть або вечарам калі як у могілёве стаялі выйдуць на пляд за казармы граць ды калі дадут дадуць паўгорода сыходзілася слухаць ты гэта можа там у бубен грукаў не это я сам праз сябе давайте по польку ўрэжам. Уразалі польку. На пляцоўцы, выразаны ўлетку камсамольцамі для футбола, некалькі пар пачалі скакаць. Калі музыкантаў стаялі і сядзелі дзяўчаты і хлопцы, Юрка стаяў там жа непадалёку ад Ганны, І млеючы ад неведанага і незразумелага стуку ў галаве і грудях, пачаў пільна глядзець на яе на яе галаву на постасць да ну там дзе сукенка была перацягнена вузенькім поясам ніжэй пояса дзе гусціліся тонкія фалды кароткай сукенкі нібыта не назнарок непрыкметна падышоў яшчэ бліжэй і нічога не разумеючы адчуваў як кружыцца ў галаве а кружыцца ўсё перад вачыма ад дзіўнай блізкасці баранновічавай ган. Было ўсё нова, незразумела, таемна, ніколі не ведана. Ён мучыўся ад жадання дакрануцца да яе сукенкі. Гінулі, і туманіліся думкі. Й... Вот клемусь зноў узяў Ганну под руку і павёў пасадзе. Музыканты ўсё рэзалі польку. Мікалай, схіліўшы на бок галаву грукаў бубен, то пальцам пастаўленым старчком, то выгладжанаю палачкаю. Юрку раптам стала цяжка дыхнуць. Ён уздыхнуў і, як п'яны адышоўся ад музыкантаў. Нехта з хлопцаў падспеваў музыкантам. Цячы рэчка праз мястэчка долам не глыбока. З другога боку нехта перабіў, і як убачу петруся, дык у бокі беруся. Полька неўзабаве сціхла, каля брамы много галасоў заспявала не ведала зязюля як у лесе жыць не ведала маці як дачушку збыць збудзеш мяне маці за адзін дзянёк ажно ж не забудзеш за доўгі гадок Будзе моя лыжачка сухая ляжаць, будуць мае сцежачкі травой зарастаць будешь моя матачка работку заступать, а я твою местинку детьми засаджу, а я твою лыжачку слязьми облию, а я твои стежки сама протопчу, а я твою работку сама заступлю. За брамаю збіраліся слухаць, гаварылі, слухали, самі памагалі спяваць. У садзе зноў ішла полька з нечаю прыпеўкаю. Нашы хлопцы абы вечар, каля дзева круцяцца, Павал жа з Сабастыянам, з-за камандзіраў вучацца. Сабастыян, стоячы каля брамы з мужчынамі, забубні урвіцелі каб яны галовы паскручвалі фуліганты Хй басякі песні складаюць, каб яны галовамі панакладалі. Хлопцы пачулі і наўмысля развялі гаворку. Это які Сбастыян вусаты, але вясёлы будзе камандзір, не такі вясёлы, як баявых, Ды яны абодва нішто. Павал адно бараду зголіць. Сабастыян падкруціў вусы і падаўся дадому. Юрка заспакоіўся, адшукаў юзікам. Падышло больш яго таварышаў. Юзік быў вясёлы, свавольны, падышоў да мікалая і попрасіў: « Дайте дзедька, я пабубню трохі. Миколай маўчаў, баючыся перарвать такт. Як скончылі граць, тады ён адказаў: ты не ўмееш. Даль Бог жа умею. Зараз вальца будем граць. «Э, э, я умею і вальца бубніць. Аднак Миколай не пацешыў Юзіка, сам стаў бубніць. Юзік адышоўся, і засароміўся сваіх таварышаў, якія скублі яго за полы ватовай капоты. Пабубніў. Ну як? Добра бубніць умееш, бубнач. Каб апраўдацца і згладзіць уражанне Ёзіку успомніў: О браткі, кудлатавага мелькі грушы яшчэ. Так у садзе спеюць яшчэ яшчэ я сам учора бачыў нейкі мусіць бэры хадзем ноле ну, хадзем И адразу ўсе пайшлі, перабеглі агароды, пералезлі цераз плот у сад, У чатырох сталі каля плота вартаваць. двое селі на варотах у двор, Юзік і Юрка сталі ў дварэ пад вокнамі, гатовыя ў кожную хвіліну засвістаць дзеля сігналу і ўчакаць. Адзін палез на грушу і пачаў трэсці. Цвёрдыя грушы застукалі аб холодную зямлю. Трывожна было і весело, годзе, пакінь на заўтра, Заўтра ўсё сама бярэ, Трасі больш калі так. Страсянуў яшчэ разы са два і пачаў соўвацца ўніз. Усе гуртам шукалі ў месячным змроку на зямлі груш, пхалі ў кішэні і за пазуху, трывога прайшла, засталася вясёлая ўзбуджанасць, Амелька кудлаты спаў недзе ў цёмнай хаце і нічога не ведаў. І гэта было нядобра, Трацілася маладзецкая ўдаласць. Тады вялікім гуртам падкраліся ціха пад вокны і, адчуваючы целам прыемны пах цвёрдых груш, хвацілі весела і без рытму. Укудалуўшы гутта грошы! І невядома было ім, Ці грозная мелька кудлаты выскачыў за імі з хаты, ці не ўспеў, адразу ўсе сыпанулі ўцякаць, перакідаючыся цераз весніцы, губляючыся ў шыраце белай ночы. Сабраліся зноў у садзе каля сельсавета. Миколай курыў, трымаючы на каленях бубен. Клемусь гаварыў: Якая гэта музыка, Што это за музыка, калі ніякай гармоні. Миколай абазваўся, ну пэўна, каб сюды гармонію двухрадку не, не пра гэтую гармонію. А пра якую ж? Гармоняю завецца гэта як капеля добра грае. Ну, дык усё гэта ўсе галасы, разам з званкамі там з бубнамі, бразгодкамі, мы ж цяпер па нотах вучымся. Дяк вучыць. Неўзабаве <clears throat> грацек мае быць станем. Ну ей богу, скварчэўскі у нас капельмайстрам. А я <clears throat> загадчыкам капелі, А бубен у вас які, турэцкі, новы, зусім новы, А талеркі прыбыў мне ці асобна, Прыбуў мне талерка і асобна дзве. Яшчэ званкі купім. Такое ж Э, жалеза гнуткае ёсць падзвоньваць па ім трэба. Я ведаю, у нас у палкавой музыцы ўсё это было. Адно што ці здолее скварчэўскі быць добрым капальмайстрам. Ён спец. Можа быць, Ён у салдатах як быў, Дык таксама граў. Ну, калі гэтак, дык добра. Клемусь пайшоў да дзяўчат. Юзік сеў побач з мікалаем, Юрка пайшоў за клемусем. Зноў убачыў барановіча у ганну, зноў стаў да яе блізка. Спакутнаю асалодаю адчуваў, як хвалявала яго гэтая блізкасць. Зноў глядзеў на яе галавою сукенку, і яшчэ адчуваў, як рэжа левую нагу разарваны мацерын чаравіка.